بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه Nastavljamo mi dalje sa ovom tematikom u vezi sa ciljevima Islama. Očuvanje razuma. Prvo šta je razum? Razum, ja nisam iskren da budem našao nekoga ko je, ko je definirao razum, ima neki pokušaj kao da je to nekakav ovaj moć ili snaga u čovjeku da, da, da, da razumije stvari oko sebe, ali to su više opisi nego što su definicije, tako da ga nema ni potrebe posebne opisivati. Više nas interesuje gdje se razum nalazi. Da li je razum u mozgu ili je u srcu ili je sve to povezano zajedno. Postoji tri mišljenja u vezi sa tim. Gdje se razum uopće nalazi? Prvo mišljenje da se nalazi u mozgu. To je mišljenje filozofa, Motezila i drugih. I nekih učenjaka na Hosobetu. Drugo mišljenje da se nalazi u srcu. I to je mišljenje većine učenjaka Ahlusunneta, jer ajeti i hadisi o tome govorio. I treće mišljenje koje bi možda bilo najprihvatljivije, to neki savremenici zastupaju, da se nalazi u srcu, ali je povezan s mozgom. Znači da je to jedan sistem kompatibilan koji nije nešto odvojeno. Znači nalazi se u srcu u osnovi, ali je povezan s mozgom. Koji spravni da Treće je možda bliže ovaj, stvarnosti, jer oni kažu, inače činjenica je danas i dokazano da recimo informacija dolazi do mozga, ali onda shvatanje i prerađivanje i ostalog događa se u srcu čovjeka. Dobro, to je onako bila fajda. Druga, druga stvar u vezi sa tim, ako je to zbilja tako, da li bi onda presađivanjem srca u drugog čovjeka mogli od njega napraviti taj štajnik, odnosno naučnika? ako bismo čovjeku posadili srce, stavili iz jednog u drugo, tako dalje. E, odgovor na to dao je šeha Halida Sept, gdje je rekao da još uvijek nije potvrđeno da je operacija srca u tom smislu uspjela. To je bilo od njegov odgovor je bio prije 7-8 godine. Da li je danas potvrđeno da je operacija srca uspjela? Znači, operacija na srcu uspjela, radi se ali da je neko uzeo srce pa presadio i da ovaj drugi živio nakon toga, ja, ovaj, on kaže da još nije, pošto ja ne znam, jel, još to neko uradio u svijetu. Prema tome, tako da to pitanje, kad bi presadio srce, ostaje više teoretsko pitanje nego što je praktične prirode. Kako se zove učinak? Ših Halde Sept. Ali dan danas živi u Medini, radi i tako. Interesuje nas sada Kako je šerijat zaštitio razum? Šerijat je zaštitio razum od dvije stvari. Prvo je od materija koje štete razumu ili ga slabe, a drugo je od vjerovanja i sujevira koje također štete razum. Jel razumijete to? Znači, od štetnih materija, na primjer čega? Alkohola recimo, droga recimo, i ostalog što šteti razum. A što se tiče tih svih vjera, vjerovanja, recimo šarijeti učili ste u Kitabu Tahidu šta je se zabranio da čovjek vjeruje da, da ovaj dan je štetan, ovaj dan ne smije rad, ovaj dan ne smije prat, prije podne smije prat, nokte ne smije sjeći tad, e, ne znam ja, ovaj, kad pređe mačka lako, pravi se lako, pa sa dženazi nako, to ima ti svi kad se uđe svako ima nekakvi ovaj, stvari u koje vjeruje. Ne smije ulaziti u lako, u kuću, treba otvori šake ovako, ako zatvori ovako na fakumu, zatvara i tako ne. Znači, šerijat je zabranio, vidjeli smo u Kitabu Džahidu, ko sam se nam kaže, nije naš, jer ne pripada nama onaj koji vjeruje u sujevjerje i koji traži da mu neko to sujevjerje prati. Koji šik spada to sujevjerje? E, može biti mali, može biti veliki, zavisno se od objeđenja onoga koji, koji ga čini. Osnova je da je mali šik. Primjer, evo ako čovjek uđe u kuću i kaže, recimo ta neko vjeruje da ako uđe s rukama ovako i s rukama iza leđa, da donosi nesreću i svađu u kuću recimo. Ako vjeruje da je to sebe uzrok nesreće, Allah daje nesreću, onda je mali širk. Ali ako bi vjerovao da ulaskom tim čovjek, on donosi nesreću, to bi bio veliki širk. Jer razumijete sad to osjetitno razliku? Znači, ako vjeruje da je sebe uzrok on nesreći, ali Allah daje nesreću, onda je to manjiše, jer to nije sebe. Ali ako vjeruje da on donosi nesreću kao takav, ili slično u tom smislu, onda to može znači, Ima razlike između tog širka, i ako je veliki između širka da obožavaš nekog ima Allah. Ne razlike u, u, u kontekstu, veliki širka veliki širka. A što ti kažeš veliki širk, kaže Veliki širk je bio u rububijetu. Znači u Allahovom gospodarstvu. Ili bio u luhijetu, da padne nekom na sebi. Ili bio u imenima i svojstvima. Rezultat je isti. Znači širk je širk. Ima ljudi što klanjaju pet namaza dnevno, a pa tako nešto misle, ako ponavlja, ako pa se živa digu, tako nešto Pa obično, ja kažem, takvi ljudi ne dostižu do stepe da to, oni, oni povežuju to sa uzracima, kao to će izazvati nesreću, kao da je uzrok toga. Znači da spada u mali širk, ali to nije ni malo Mali širk e, je, kao kažu učenjaci, e, veći grih od bluda, e, krađe i tako dalje. A šerijet je zaštitio razum od toga, od tih stvari, da čovjek ne potpadne pod utjecaj ti nekakvih nestvarnosti u životu. I zato Kur'an kad je dolazio, u Mekki je bilo puno toga. U ljudskoj prirodi je da se povezuju sa tim nekim stvarima, kad god se udalje od, od, od odjave. I u Mekije toga bilo puno tih nekakve, oni su vjerovali u te pustinske, ovaj, kako se zovu, pustinske sirene. Ko što imali morske sirene, bilo su pustinske, oni su zvali gul, prikaze kao nekakve, vještice. Vjerovali su. I na putovanjima kad su išli i ostalo, pa je posljedno sve nam rekao Hadisu, znate u Kitabu to vidu, nema vještice, nema to te tim pustinski seljama, to je nešto što ne postoji i tako dalje. I rekao je nema safara, jer gledao se da safar, mjesec safar, ima problema onemu da u njemu ne treba tako dalje, pa sam rekao nema toga, to ne postoji. Znači, razum zaštititi od tih stvari, jer uistinu život ljudi postane težak, pogotovo kad ovaj, praktikuju te stvari. I ti ne znaš kako ćeš koga uvrijediti kad uđeš u kuću, recimo, nekome, kako ćeš se ponašati, pa, pa obrtajne šolje, pa s rukama ovako, pa jedni kažu, ako ode u WC pravac nije dobro, nego prvo mora sjest malo, pa onda otići u toalet i tako dalje. Svašta nešto. Ili recimo najčešće kažu kad neko, neko ko, ko ne pazi na obuću, pa jedna cipala tamo, jedna vam. Pa i to nešto ne znam, nije da jedin ostao. E sad nas interesuje prvi dio. Znači u prvom dijelu rekli smo o štetnih materija za mrzu odnosno za razum. Taj dio šarijet je riješio na dva načina. Tekstualno i analogijom. Tekstualno, šta znači tekstualno? Znači, postoji konkretan ajet i konkretan hadis koji zabranjuje nešto. Kao što je, recimo, alkohol. Je li tako nije? A analogno, znači, analogija, kijas, određeni, koji je došao poslije za sve materije koje se pojave do sudnjega dana. Recimo, droga. Nije postojalo vrijeme poslanika sa A mi kažemo da je zabranjeno. Zašto, kaže? Da Znači, alkohol, ovo šteti razum, znači zabranjeno. Šteti zdravlju kompletno, kao i alkohol. A međutim, razum, zašto je zabranjeno razum? A što su doktor rekli da je naš znači, preporučaj pacijent dozvoljeno mu je na dan ispušiti, recimo, prijerno. Recimo, jedno po 10 mjeseci da bi kao što znam da je bilo za rak. Znači, dozam da ispuši da mu, ne znam šta, da mu pogaša. Ako ljekari dođu i kažu odrede određeni lijek, recimo, kao manju štetu za cijelo tijelo, onda u redu. Jer ovdje se radi o tome da da da ovaj kao manja šteta konzumiranje recimo neke stvari ti kad bi uzeo droga kad kažemo riječ droga i te neke stvari koje kad bi izuzeo iz nekih lijekova i slično, bilo bi isto drogiraju čovjeka, pogotovo kad su neke bolesti kao što je recimo epilepsija. Znači epilepsija, svi, svi lijekovi za epilepsiju sadrže u sebi vid, vid ovaj, anestetika za, za tijelo, u smilu da, da smiri opušta živce i ostalo, kao neki vid droge. Međutim, ne može se to zabraniti zato što nije u klasičnom smislu droga gdje se uništava tijelo i razum, gdje se čovjek opija odmah, nego koristi se kao lijek zbog veće štete. Isto je s alkoholom, Isto je s alkoholom, s tim što nema alkohola kao lijek, se više, se više se ne koristi. Znaćemo jod, te neke... Te neke stvari, alkohol se danas u lijekovima koristi kao substanca, pomoćna substanca za očuvanje određenog lijeka ili za njegovo spajanje. Ali nema lijeka da je od alkohola napravljen. Hm. Što se tiče površinski rana, to se temelji na, na tome da li je alkohol čist ili nije. Mm. Znači, alkohol je zabranjen pit po konsenzusu. Međutim, da li je čist kao materija ili nije? Ako kažeš nije čist, nije dozvoljeno ti mazac. Ako kažeš čist je, onda je dozvoljeno vanjske rane čistiti tako. Dezinficirati. A ovaj sterilni što se nalazi u ovim stikovima za propazu i pakrenu? I to se temelji. Da li je alkohol čist ili nije? Što to znači? Da Pa recimo ti kad kažeš mokraća, je li ona čista ili nije? Ne nije čista, znači ne možeš je koristiti ni u čemu. Ali alkohol, da li je kao materija čist šerijac, u šerijetskom smislu ili nije čist ili nečist? Pa po meni je bliže mišljenje da je alkohol čist kao materija, ali je zabranjen pitanu ono, njegovo djelovanje nečisto. Zašto? Zato što analiziranjem alkohola ne nalazi se ništa što bi se moglo svrstati u nečiste materije. Nego radi se recimo ti hurme kad staviš u vodu i one kuhaju, kuhaju i određenim postupkom opijaju čovjeka. Nije se ništa pomiješalo što je nečisto tu. No tako li nije? Znači ništa nema što je nečisto ubačeno u to, nego jednostavno tim nekim postupkom, vrijenjem i ostalim dođe do stepena da opije. Znači ostaje materija kao materija čista i može se koristiti recimo za, za vanjske rane, ali nije dozvoljeno piti. Znači, parfem su dozvoljene i šta pomoći? Kome se sviđaju, mogu se koristiti. S tim što su neukusni ovaj, parfemi gdje ima pre, prevelik procenat alkohola, onda nisu ne fini. to je znači tekstualno i to je analogno. Kako je zabranjeno, kako je ovaj drugi riješen u šarijetu, riješen je isto tako na dva načina. Prvo, izlaganjem ispravnog pogleda na svijet. Pa ste ovo, kad kažemo, ovaj drugi dio je vrlo, vrlo važan, jer ljudi, ako ne znaju prave uzroke i posljedice na ovome svijetu, imaju iskrivljenu sliku o svijetu uopšte. I bavi se nečim što ne bi trebali, a ne rade nešto što bi trebali. Znači, prvo, izlaganjem ispravnog pogleda na svijet i na sebebe i na uzroke. To je prvo. Znači, Kako je riješio ovaj drugi problem, znači sa pitanjem tih nekih sujevira i tako dalje? Riješeno je tako da je šerijet izložio ispravan pogled na uzroke i posljedice i tako dalje. I šta je stvarno, a šta ne stvarno. Drugo, direktno ukazujući na, na, na neispravnosti koje postoji u vezi sa tim tekstovi kao što je ovo, recimo, nije od nas ko bavi se sve vjerom tako. Ili, recimo, od ovo koje stoji sve su ptice, samo Allahove ptice i tako dalje. I ostalo. E sad nas interesuje koji je to ispravan pogled koji je šarija dao na sebe, na, na uzroke i posljedice. Ne biste vjerovali koliko postoji razilaženje među sektama u vezi sa uzrocima i posljedicama u vesetima. Pa imamo recimo jednu gradaciju gdje imamo ljude koji apsolutno negiraju uzroke i posljedice. Apsolutno. Znači kažu nema ništa što je uzročno posljedično, nego jednostavno sve se događa samo po Allahovoj volji i ničim drugim. A imamo oni, oni koji suprotno njima skroz na drugu stranu kažu nema Allahova volja veze nikakve s tim, nego samo su uzroci i posljedice. A onda Allah je Želešanu to znači govorili smo onim koji negiraju Allahovo znanje i tako da. I imamo ono ispravno što je šerijat izložio. Kako se je šerijat odnosio prema uzrocima i posljedicama? Prvo, potvrdio je da uzroci i posljedice postoje. Čak što više, kažu učenjaci da je mudrost zašto je Allah stvorio nebesa i zemlju za šest dana. Allah je mogao reći budi i ono budi odjednom. Ali što šest dana? Zbog uzroka i posljedica na tome, da bi sve bilo uzročno i posljedično i tako dalje. Znači, prvo potvrđuje se. Šarijet je potvrdio postojanje uzroka i posljedica. Drugo, uzrocima i posljedicama nije dao samostalnost, nego one su dio Allahovog kadera. Znači, ovdje je nastao problem kod onih što kažu tamo uzroci i posljedice ne, ne postoje i tako dalje. Postoje, ali su one dio kadera. I razumijete? Znači same te posljedice i uzroci su dio kadra, sastavni dio kadra. Allah je tako odredio da tako bude. Recimo, Allah je odredio da se nećeš najed dok ne pojedeš. Pojedeš, osjetiš sitost. Kad si žedan, nemoguće, mislim, po ljudskoj prirodi da, da budeš, da, da, da osjetiš da si napio se dok ne popiješ. Znači, to je uzrok. To je Allah tako dao, to je dio kadera. Ovi, recimo, koji ne vjeruju uzroke i posljedice, kažu vatra nije uzrok spaljivanja. Razumijete? Hrana nije uzrok sitosti. Piće nije uzrok. Mislim, to onako razumski nije, nije u redu. Tako je. šta vam da Oni kažu Allah stvori ovaj, sitost kad jedeš. Dobro, pazi, to je sad tema malo veća, šta oni to, nije nam cilj da ulazimo u te stvari, nije to u redu tako ko što ti kaže, ne stvari se tu ništa. Nego to je već tako uzrok i posljedica. Jer po njima, znači, ta hrana nema osobinu da ona daje sitost. I zato oni kažu, može ti se dogoditi, ne moraš jesti, bit će, bit će sitost. Ako Allah hoće. A mi kažemo, neće, ne može se dogoditi dok ne pojediš. Može se dogoditi, ali mi to zovemo šta? keramet, neprirodna pojava za koju ne znamo hoće li nam se dogoditi, neće li nam se dogoditi. Ali osnova na ovom svijetu da šta ima uzrok, ima određena posljedica. Znači da je dio kadera, a nije nešto odvojeno od kadera. I što je interesantno, da u kazivanjima o poslanicima Allah Đalšanuhu čak i muđize izvodio sebebom. Recimo, uzmite primjer bilo koju muđizu poslaničku. Ajde, recimo, Musao štar. Jer Allah mogu stvari zmiju onako da ne bude od štapa. Ima sebe. Kaže, udari štapom, ona postane iz nje. Bar udari štapom. Da ima neki uzrok. Allah ne mogu more raspoloviti po savu, pa da prođu onako, bez išta. Ali kaže, udari ga štapom. Ne ima štap moć. Mi to znamo i vjerujemo. Moć je kod Allah, ali uzrok. Kod Marijani je bila, kod Marijani kerametom kad je ona kod imala spavala, ono, pa pa ću, to ne se nazad u džizom, Da li je bio keramet pa ili nije, ali i to je, i doćemo i to i do nje, i to je od dokaza koliko, koliko je Allah Žešano u svemu tome stavio položaj uzraka. Mogu je on Merijemu nahraniti onako, ili da spadnu hurme onako, evo kaže za tresi. Iako je nemoguće da to ona Pa nimo, do, to se zavisi ako kažeš da je palma bila velika, ali ima palmi mali. Po Nisu se palme iste veličine. Znam je da neki kažu, recimo, to ne, mogu, ne može odrastao čovjek, ne može ono veliku. Ali mi smo imali palmu kod kuće tamo gdje smo bili iz studenskih stanova. Rukom je do kuće. Malo skroz. Nisu se palme iste veličine. To se je taj ajte, vjerovatno da to nešto nije običan, pa Ti se... svi je ovako, svi je ovako komentaršu, ovako slušamo predavanje. Ovako, da. Ono, <laughs> Dobro. Ništa ja nisam niko, ja nisam niko, nikolika je bio, ja nisam vidio. <laughs> Kolika je bila, samo nisu sve palme iste. A Librat je u tome, u tom majetu što je Allah žena naredio njoj, da ona u tim mokam bolama protresi. Recimo Ejub Alisana. Ejub Alisana. To bio balestan. I ovaj to stoji, udari nogom pa će prodrijeti voda. Jel mogla prodrijeti voda i onako? Ali udari nogom, nek ima neki sebe, nek ima neki uzor. A kada je, ne znam ko je, zateko mene, Zakarija. Zakarija. Zakarija. I, i ona, to bilo isto neki. Baš... Spominje se, znači, to vid kerameta kao da je njoj hrana dolazila, nije se znala otkud. U redu, Ali to, pazi, to su, mi to zato zovemo neke nadnaravne stvari, nadprirodne, koje nisu običajne. Znači, uzroci su dio kadera. Bili kod svih poslanika. Znači, kod svih poslanika. I zato islamski umet je umet koji najviše koristi uzrok. Nažalost, danas su nemuslimani pretakli muslimane u tome. Oni su više i postali znaniji o tim stvarima i više su to iskoristili za svoje potrebe nego što su muslimani. A njih poslanici uče iz Kur'ana, i poslanici sve naš te uzroke da koriste najviše što je moguće. Recimo, poslanik sa osadom naš, kada je, uzmite primjer samo hijđe, kad je planirao hidžu. Koliko je uzroka uradio da hidža uspije. A mogu kao Allah premijer na buraku, ko što je na, na sredom nebesa premijer. Ili ga proneše, damo vjetar, odnese ga, ko što je Suleiman dao. Ali nije, uzroke su, uzroke su postojali. Pa je poslani Selem prvo to tajno uradio tako da ni djeca nisu znala njihova gdje su, na koju stranu idu i kuda i kako. Drugo, otišao je Ebu Bekru dan ranije samo u vrijeme kad inače nije nikad dolazio. Znate za ono predaje da je Ebu Bekr vidio poslanika Selem i kaže ovo je nešto čudno, nije nikad dolazio u ovo vrijeme. Znači došao u vrijeme kad nije nikad dolazio da ga ne bi neko vidio u podne kad svi odmaraju. Obavijestio ga da kupi dvije jahalice. Ebu Bekir je bio bogat, i moj jahalice. Ali da nabavi dvije snažne jahalice izvan Mekke. Ne da ne kupi neko, od nekog od Mekke tu da se primijeti ili nešto primijećuje. Da li da izabere vodiča pouzdanog? Koga imaju povjerenja pa su našli vodiča. Dogovorili se gdje će se naći. Treći, izašli su iskući noć. Kad se ne očekuje, da ih niko ne vidi. Četvrto, krenuli su iz Mekke suprotnim putem. Nisu išli kud bi se očekivalo medijskom stazom. Nego skroz na drugu stranu, pa obalo mora, pa tamo obišli. Prilikom putovanja nikom nisu otkrivali ko su. Sjećate se kad su pitani odakle ste iz vode? Pa, znači nisu otkrivali ko To je isto od uzroka i sebebe, ali tako da nije? Pa kad su sve to ispunili, znači više nije bilo uzroka da može nešto, kaže mu Bekar, ja sam se stavio opet u lijevo desno, na poslanike učio Kur'an i ja Znači, tada kad je ispunjeno sve, tek tada onda dolazi osanac na Allah i onda da, da krenje. I onda je Allah zaštitio nad prirodom. Kad je došao suraka, onda propale mu noge kolje. Znači, nije više bilo uzroka da se može uraditi, dolazi Allah na pomoć. Znači, <clears throat> uzroci su sam dio kadera. Treći, šta je širijet još, kako je srstvo uzroke i posljedice? Posticao je u svemu da se primjenjuju i proučavaju. Posticao je da se primjenjuju i proučavaju uzroci da govorimo o uzrocima šta je sa posljedicama posljedice Allah Đalešanu znači vjerovanje u vezi sa posljedicama da one su vezane za uzroke ali ne moraju se uvijek dogoditi znači ne moraju se uvijek dogoditi to je na Allah Đalešanu kako će šta će biti Uzroke mi moramo da uradimo. Recimo, zašto čovjek ide trgovati? Jer zna da ne može nabaviti novac i ostalo s neba, onako, ne, neće stići nikad. I zato je Omer radi Allah. Čisto na hudbama govorio, znajte da zlato i srebro ne pada s neba. Znači, zlato i srebro ne pada s neba. I zato bi kad vidio nekog ovako mladog da hoda po putu onako bez izje znao ga i štapom, ovaj, zato što ne radi ništa korisno i ostalo. I ono što radi na zapadu, recimo, da dijete kad dostigne punoljetnost i ostalo, kad nema više šta, onda kad se ide od roditelja, radi ili eventualno plaća roditeljima, to je bio običaj muslimana pri Nije bilo gubljenja vremena. Znači, dijete kod roditelja, dok se školuje. Kad prestane se školovati i mu stasa za, za život, osniva vlastitu porucu. Čuli ste do prije 100-200 godina kako su muslimanci mladi ženi. Zašto su mladi ženi? Pa zato šta će rad drugo? Ako uči, uči i određeno momenta. Ne uči više, šta da radi drugo? Znači ide rad nešto, privređivati, a samim tim dolazi i porodica i sve ostalo. Nije bilo gubljenje vremena, nije bilo dan gubljenja, nije bilo toga. Znači, to je taj način, metodi sistem. Ima li nešto u vezi sa razumom? Nešto nejasno? Šta je s televizijom danas? Kako ona utiče na razum? Televizija, u istinu, Pogotovo danas sa svim onim svojim šarenilom i privlačnostima i ostalim, u istinu daje pogrešnu sliku o svijetu. I to današnje saživanje govore upravo o tome da je jedan vid uspoćivanja mozga, bukvalno razmišljanja svih tih tehnika koje postoje u mozgu, najviše dolaze od televizora. Posebno. Pa jedan vid u smislu da čarolije, da čovjek ovaj, uzme i da čovjek gubi jednostavno to dragoceno vrijeme. Jer kao kaže Hasan od Basri, čovječe ti si u principu vrijeme. I kad god ode jedan dan, otišao je dio tebe. Jer ti kad sastaviš čovjeka, to su dane koji su prošli. Godine koje su prošle. Šta je ostalo u njima? To je to. Mislim da, da što se tiče televizora i te, svi stvari televizije kao pojma, da je to jedan negativan pojem. Iako je mogu biti pozitivan pojem, da zbliži ljude, da, da, da, da olakša čovjeku dolazak do informacija, do nauke na taj krajina, da, da putem na daljinu i ostalo. Međutim, krenulo je to sasvim drugim stazama fazama komercijale, a zna se šta se može komercijalizirati. Pjesma, muzika, golotinja i ostalo, sve što nema. većina zatvorenika prihvata islam, zato što su tako neka, kad dođu zato, od, odvojeni od vanjskog uca, televizije, od ovoga, nekako je to poremiti razum. I onda kada, <laughs> kada se tako osamu, to je statistika, kaže Americi. Znači, Većina sotrinika proizvode, zašto su izdvojene da, ovaj, tek tad kaže... Činjenica je, da, možda da li je povezano s tim, da ne, recimo u afričkim plemenima i ostalo, da ljudi masovno pređu na islam prvim, prvim pozivom i ostalo, jer, jer su moguće da jedan od razloga su ti utjecaji vanjski slabi. Nema struje, nema ništa, nema ti stvari, znači nema, nema Ispravno, jednostavno dostaviš mu poruku i on prihvata po svojoj prirodi. Ja, I postavlja se pitanje sa recimo, da li je bolje televizor ne imati ili je bolje ga imati pa kontrolisati? To je teško, bilo, mislim, koliko god činjenica je da, recimo, što ovaj jedan od učenjaka Egipćanin kaže, govori baš predavanje o djeci. Koliko smo mi roditelji svoje djece? Da li izvršavamo svoju obavezu 90%, 50%, 20%? On kaže, to je bilo nekad pitanje, nije to više pitanje. Pitanje je sad, da li smo mi roditelji svoje djece? Jer su programi, televizije i ostalo sve ovaj, oni koji odgajaju djecu i ostalo. I činjenica je, mislim, gorka istina, ali eto, nažalost. I sad, kad bi bilo pitanje, recimo, čovjek, da je 70% na televiziji dobra, a 30% zla, pa tamo. Ali pitanje je sad da ti imaš 99% loše komercijalnog programa, tako zvanog, a 1%, evo na privatnim tim televizijama, uzmite ove sa što male, lokalne, Potražite ako hoćete u jedno istraživanje do iduće hrte pitajte koliko imaju dokumentarne emisije. Koliko imaju naučne emisije. Pitajte. Ako neko bude imao želje, ovako čisto onako telefonom nazove. Izvinite, molim vas sedmično, dnevno, koliko imate vi, koliko sati imate, recimo, namijenjeno za obrazovni program i za državnu istu televiziju, možete pitati, federalnu televiziju istu. Pa da vidite tu statistiku, ovaj, i onda tek statistikom se vidi koliko je to došlo do čega. Drugo, čak i da recimo postoji taj nekakav obrazovni program, iako sumnjom da ima negdje u tim, pogotovo komercijalnim televizijama koje žive od reklama i novca, koliko ljudi gleda to? Koliko djece gleda to? I koja populacija gleda to? Da li to što se gleda tu može se nadamestiti knjigom? Recimo ako ima neki dokumentarni obrazovni program. Da li je to baš toliko važno da ti izlaziš čovjeka na nekakvom moru belaja zbog tog jednog, ili mu to možeš taj dio mali koji je dobar, da domisliti na drugi način, recimo. Putem knjige, putem drugog nekog sredstva, video kasetom, CD-om. Isto se pitanje može postaviti za internet. Kako upotrijebiti internet, iako je činjenica jedna, da je na internetu mnogo više dobro nego što je na televiziji. Znači, neuporedivo ima više dobro na internetu se može naći nego što se može na televiziji naći. Ali isto tako je velika opasnost. Ako neko osjeti da ne može se kontrolisati ili nešto slično u vezi sa tim nekim lošim programima i lošim stvarima, onda je bolje ne dirati lavanog stvara.